Urriak hogeita maika gaur ostirala da eta hau berri hon albistegia duzue, eh? berriozari erratiaren albiste mankezuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, berrezarko tokiko agenda hogeita baten amabosgarren urte hurrenaren eun pertsona baino gehiago bildu ziren atzo. Berriozaren aurrera eramaten ari diren eta aurrera eman eraman izan diren inkurumen proiektuak ezagutarazteaz gain, Horixek babesa jaso zuten tokiko agenda hogeita bataren amabos turteak ospatzeko egin zen eman aldian proiektu batzuk aurretik errez, errekonozimendua jasoa zuten Nafar gobernuaren eskutik hiri baratzen proiektua eta birtziklatze kanpaina besteak beste emanaldi honetan hiru pertsonai ezagunek hitza hartu zuten Raul Maiza, ingurumen saileko zinegotzia, Susanako esta, Nafar gobernuko ingurumen informazio eta ezkuntzako sekzioko burua eta Graziela González Kranako ingurumen soziologoa bukatzearekin naturaren sustapenean lagundu duten herritar eta entitate batzuei esker Naluzatu luzatu zitzaien. Gaur ostiralarekin zine saioa. Hilabeteko azken ostiral guztietan bezala Groucho film santolaturik, ani Abu Asaf zuzendariaren Paradis nau pelikula proiektatuko da kulturgunean arratsaldeko 8 Pelikula ikustearekin gero eztabaida irekiko da. Eta bestetik Halloween gaua kubaz elkartean. Gaurko gauerdia pasata, amabiak eta laurdenetan zuzenki, kubaz elkartean DJ Fran Barrosuren musikaz lagundurik mozorro jaia ospatuko dute elkartekideak. Zulo alai elkartea ez da besoak eh, gurutzaturik eratuko asteburu honetarako garagardo ei jai antolatu dute. Importazioko garagardoa zan dute daztagai garagardo festara hurbiltzen direnak alemanera estilo duna faria egin ostean. Gauerdia behin pasata ate irekiko kontzertu bi egingo dira elkartean memo talde punkiarena eta USB DJarena. Aste honetan antzerki jardunaldiak hasiko dira probestua, antzerki ikuskizuna beste jarduera bate eh, izan daiteke aste bukaerarako planetan. Azaroan zehar berriozarko helduen antzerkialdiaren hogeita mabigarren edizioa eskeniko da asteburu honetan hasita. Antzerki emanaldi guztiak igandetan egingo dira, arratsaldeko zazpietan entzun aretoan azaroak hogeita iruazken azken igandea izango dela. Igande honetan, kier gero teatro kompainiaren Magic Hop lana ikusga izango dugu heldue izen Estei begira makieta hip hop dantza uzartzen dituen antzez lana hain zuzen txartelak lau euroren truke txartelegian eskuratuko dira ikuskizuna hasi baino ordu bat lehenago xe atxaldeko sigetan zehazki aurten esatekoa da berriozartarrek antzergira musutruk joan daitezkela beti ere kaixo berriozar magazina geureak antolatu duen txapelketan partea hartzen badute. Egon adi, segituan, igande honetarako antzerki txartel biren irabazlearen izena bizenak ezagutuko baitira. Kirolen atalean berrezarko kirol taldeen partiden informazioa luzatuko dugu, garazi berrezarko futbol elkarteari dago kionean Bai, xabi emakumen erregionalak, peina esporten aurka lehiatuko da, igandean eguerdiko amabiak eta laurdenetan berriozarko zelaian eta berriozarko zelaian ere, mutilen erregionalekoak, salesen osekoen aurka, larun batean eh, atxaldeko lauetan. Eta gazteak San Ignazioaren aurka lehiatuko dira, Unibertsitate Publikoaren zelaian igandean guizzeko amaiketan eta kadete taldekoak, A taldeko eta B taldekoak, Larun batean ezango dituzte partida bi, bata kadetea taldekoek etxarri eranatzen aurka, berri uzarko zelaian larun batean, eguerdiko amabia, amabitan eta kadete taldekoek, Zandustela in eh, San Jorge taldeko taldekoen aurka ordu batak larden gutxitan. Horixe, e, futbolari dagokion partiden informazioa, eta segidan, mendialdea kirol elkarteari dagozkion zaskibaloi partiden informazioa lusatuko dugu aurrera garazi. Mutilen senior taldekoak, ask zaskibaloi taldekiden aurka lehiatuko dira, igandean berriozarko polikiroldegian eguerdiko amabietan, eta eguerdiko amabietan ere nesken senior taldekoak lehiatuko dira, hauek igandean lizio monjardin polikiroldegian, monjardineko taldekidean aurka. Eta bestetik, oma gaineko sokatira txapelketaren lehen jardunaldia asteburu honetan ospatuko da. Datorren, azaroaren batean diozun bezala, Nafarroako goma gaineko sokatira txapelketari asiera mangutzaio. Guztira lau jardunaldi jokatuko dira. Gizonezkoak bi pixutan, lehiatuko dira, zortziko taldeetan eta emakumezkoak berriz, seiko taldetan eta pixu bakarrean talde mistuak ere pixu bakarrean lehiatuko dira eta zortziko taldeak izanen dira lau gizonezko eta lau emakumezkok osaturik lehen jaurdunaldia ama ospatuko da bihar arratxeldeko seietan bertan izango dira talde berri zartarrak txapela lortzeko lehian gogor arituz. ez mintzatzeko egunea du orain zer dio iragarpenak arazi. Zerua odei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak ego osagaikoa aizea olbizia ibiliko da gainera eta temperaturei daukionez zaldaketarik ez edo gutxi jeitsiko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gilago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, fmko egon puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.